Vaskrse našem narodu u neko poslednje vreme e, se pojavio, da kažemo, ovim modernim jezikom loš trend i loš običaj, gde kada neko nešto ne veruje drugome, ovaj drugi mu kaže E, neverni Tomo, tu se postavlja pitanje da li ovaj prvi uopšte govori istinu, a nikako i ni pošto ovaj drugi ne može biti neverni Toma u tom nekom pogrdnom smislu u kome je ta reč izrečena i u nekom dubljem duhovnom smislu tu se radi i o kleveti prema svetom i prvovrhovnom apostolu Tom, jer apostol Toma je bio jedan od najbližih učenika Hristovih, bio je jedan od dvanaestorice apostola. I to je prevelika smelost, braći i sestre, da mi nekog drugog čoveka koji ne veruje nekim banalnim e, stvarima, da ga nazivamo nevernim Tomom, aludirajući na svetoga prvovrhovnog apostola koga danas proslavljamo. Sveti apostol Toma nije bio neveran u tome banalnom smislu, jer upravo sveti apostol Toma, a pre stradanja gospodnjeg, kada je gospod, a to imamo zapisano i u evanđelju, oni koji čitaju sveto evanđelje, a trebalo bi svi koji smo kršteni u svetoj crkvi pravoslavnoj, u ime svete trojice, sveto evanđelje, svetu reč Božiju, svakodnevno da čitamo, e oni među nama koji čitaju sigurno su se sreli sa tim događajem, on je zapisan u svetome evanđelju po Jovanu, kada je gospod naš Isus Hristos, ovaploćeni Bog, Bog koji je postao čovek, Sin Boži koji je postao Sin čoveči, a radi nas ljudi, radi našega spasenja, e, pre nego da krene na dobrovoljno stradanje nazad u Jerusalim, on je to apostolima saopštio i apostoli prepadnuti, ovi ostali apostoli bejaše prepadnuti, pa su pokušali u tome da ga spreče, jer se velika mržnja digla među farisejima i književnicima. Oni su već isplanirali na koji način će gospoda da uhvate i da ga razapnu. I kada je gospod krenuo nazad, svi apostoli su se usprotivili, ali je upravo sveti apostol Toma izgovorio one veličanstvene reči i time projavljujući neizmernu ljubav prema svome učitelju i gospodu, pa govori ostalim svojim prijateljima, apostolima, kaže, hajdemo i mi da pomremo sa njim. I upravo u tim rečima mi možemo da vidimo e, tu odanost svetog apostola Tomer i on bio spreman i svoj život da položi za gospoda svoga. E sad kako apostoli još uvek tada i pored svih e, čudesa koje je gospod stvo, e, učinio i tvorio dok je bio na zemlji sa njima tri i po godine pre svoga raspeća i vaskrsenja, oni su se još uvek nadali e, da će Hristos, da je Hristos taj car judejski, ali onaj koji će vladati na zemaljski način. I to smo i videli kada je gospod razapet na krst, oni su se svi iz straha razbežali, a pored krsta su ostali samo Majka Božja i ljubljeni učeni Hristov Jovan Bogoslov i nekoliko žena mironosica, dakle svi ovi ostali učenici zajedno i sa Tomom su se kada je gospod bio razapet i razbežali, jer njima, iako je gospod govorio nekoliko puta da će treći dan da vaskrsne, njima zato što, zato što nisu primili duha svetoga, još uvek to nije bilo nepojmljivo. A u današnjem svetom evanđelju smo čuli e, kako se gospod javio iza zatvorenih vrata sobe gde su apostoli se zaključali kako tamo stoji od straha, od judeja, jer su oni znali da će judeji i fariseji krenuti i u poteru iza njima, jer su bili učenici gospodnji, učenici Hristovi, učenici onoga koga su tu, ti isti fariseji i judeji razapeli i oni su se iz straha od judeja sakrili i zaključali u tu sobu i gospod se javio iza zatvorenih vrata i prvo što je rekao apostolima mir vam. I apostoli su prvo se uplašili misleći da vide duha, gospod im je pokazao sebe kao vaskrslog čoveka i oni kako stoji tamo su se obradovali duhom u tom momentu kada su shvatili da je to njihov gospod i da je vaskrsao iz mrtvih, kaže tamo obradovaše se duhom, a gospod ni, ni im to ne daje pa ih opet smirava, jer kako i stoji u svetome pismu da se Bog gordima protivi, a da smirenima daje blagodat i onih opet, iako su oni imali pravo e, kao ljudi da se obraduju videvši svoga vaskrslog učitelja, gospod ih opet smirava i onda im tako smirenima daje duha svetoga da bi mogli da svedoče i u to vreme i u sva vremena u duhu svetom do kraja sveta i veka. Međutim, Tada sveti apostol Toma nije bio sa njima i onda kada su se sreli i kada su mu ostali učenici i apostoli gospodnji saopštili da je gospod iz mrtvih vaskrsao, sveti apostol Toma, neverni Toma, ali ne u tom smislu neveran kako smo pomenuli, u tom plitkom smislu, nego kao onaj koji je očekivao da će gospod da se zacari, ali na zemaljski način, on, pa možemo slobodno da kažemo i u tom nekom bolu, e, možda i povređen, izgovara da neće verovati dok ne metne e, ruku svoju u rebra vaskrsloga gospoda i dok ne metne prst svoj u dlanove njegove. I posle osam dana sada je Toma bio sa njima gospod snishodljiv i dugo trpeljiv i mnogo milosti sada se javlja opet, a zarad svoga učenika Tome i otkriva mu se kao vaskrsli bogo čovek i Toma kada je po rečima gospodnjim, jer gospod je njemu rekao, evo stavi ruku svoju rebra moja i stavi prst svoj u dlanove moje i ne budi Tomo, ne veran, nego veruj. I Toma je sada duboko svojim bićem i svojim srcem video i poverovao i izgovorio one veličanstvene reči koje po neki sveštenici, iako to nije zapisano u svetoj liturgiji, kada se pretvore hleb i vino u telo i krv gospodnju, izgovaraju te sveštene i veličanstvene reči, tomine reči, kada se uvere da je to zaista gospod njihov, kao što je Toma, se u ovom slučaju i u ovoj u ovome momentu uverio, uverio izgovaraju te veličanstvene reči gospod moj i Bog moj. I to su te reči koje mi, braći i sestre, treba ne samo da izgovaramo na svetoj liturgiji u času kada gospod naš i Bog naš Isus Hristos svojim telom i svojom krvlju nam se nudi u trenutku kada treba da primimo pričešće, jer to je zaista u toj čaši gospod naš i Bog naš, ne samo u tom trenutku, nego u celom našem životu, u svakom trenutku našega života, treba da živimo duhom svetog apostola tome i da veličamo gospoda tim sveštenim rečima, gospod moj, i Bog moj i da budemo blaženi, iako mi njega nismo fizički videli Hrista našega kao Bogo čoveka tu ispred nas, ali ga svakako duhom svetim vidimo u svetim tajnama i da po rečima, njegovim po rečima gospoda našega, iako ga nismo videli kao što ga je Toma video, na taj način vidimo ga na svetim liturgijama a i vidimo ga i u svetome i evanđelju koje čitamo, a i u svakoj životnoj situaciji našoj gde smo svoj život predali Bogu, sagledavamo ga u promisu njegovom, jer gospod promišlja o svakome trenutku našega života i na taj način bivamo blaženi po rečima njegovim kao oni koji njega nismo videli na način koji ga je Toma video, ali smo ipak i ipak u njega verujemo. Tako, braće i sestre, na taj način živeći celoga našega života do časa smrti, da izgovaramo te sveštene reči Gospod moj i Bog moj i da u momentu svetoga pričešće, kada ćemo njega samog primiti u naša bića i postati jedno sa njim, da budemo zaista blaženi, da kušamo od onoga večnoga blaženstva ka kome smo se i usmerili od dana svetoga krštenja i ka kome se krećemo kroz ovaj zemaljski život da bismo se na taj način živeći udostojili onoga večnoga života i neprolaznog u naručju Boga našega, Oca nebeskog, Sina njegovog jedinorodnog i gospoda našeg Isusa Hrista, u duhu svetom radujući se sa svima svetima, sa svetim arhangelima Božim, sa presvetom majkom Božijom u vekove vekova. Amin. Hristos vaskrse. Hristos vaskrse.